o poglavlju o odjeći i ukrasa. Pa smo govorili O, avretu od, od ovaj pupka do... znači do- govorili smo o mjestu avreta kada su u pitanju muškarci, jel tako? Steg. Jeste. Da li je znači, da li, ste, da li je stegno avret ili nije? Sada smo došli do poglavlja šta je to sunnet muškarcu da oblači, šta je pohvalno da obuče od odjeće. Lijepo je da odjeća bude bijela. Da odjeća bude bijela. Bilješ vam Nesaj, imam Ibn Mađe, imam Mahmedud, Semure, da je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao ili su mi thijabikum on bejavu fe innaha athar wa atyab okefilu fiha mawtakum kaže oblačite od odjeće bijelu jer je ona lepša i čišća i u nju odjevajte vaše umrle zamotavajte ali vaše umrle se se neke fine u drugoj predaji stoji aleikum bil bejab mine sijab oblačite bijelu odjeću neka je oblače vaši živi, a u nju motavajte vaše mrtve. Fa inneha min hajri stijabikom. To je jedna od najlepše odjeće vaše. Kaže imam Šaukjani što se tiče da je najljepša, to je vidno, dakle, bijela boja ima posebnu, znači, ljepotu. A, naročito u tim predjelima, znači gdje žive ljudi, gdje je bijela boja je tu korisna, pa je ta bijela boja ostala do dana današnji jel, dole vam je bijelo auto ovaj da 30% skuplje od drugih boja i tako je ostalo jeli do dana današnji bijela boja je lepša a čišća kažu učenjaci zato što god, što god da padne na tu odjeću odmah se primijeti pa se lahko znači očisti iz razliku recimo crne ili tamne odjeće koja može na njoj biti svega i sva čega insan to ne primijeti nego možda nakon vremena sjeti da to nije dugo vremena pravo i tako dalje, onda se primijeti da je ta odjeća znači uprljanja. No međutim, nema smetnje oblačiti bilo kakvu drugu boju. Nema smetnje da se prenosi od poslanika sa osrme da se odjevo i vidjet ćemo, znači doćemo do toga ovaj, da je oblačio i drugu odjeću i prenosi se skupina ashaba da su tako znači, odjevali se da im poslanik sa osrme nije to branio, znači nije osuđivao taj, taj postupak. kaže sad vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallame na bitci na Uhudu, a sa njegove lijeve i desne strane stoje ljudi u bijeloj odjeći, dvojica. Kaže, nisam je nikad vidio prije toga i nisam je nikad vidio posle toga. Znači, vidio je šta? Meleke, dva, dva meleka koji su došli u ljudskom obliku i da budu, znači, sa, ljub, sa vjernicima. Razvišen je Allah te barake od tela pomaže vjernike svojom vojskom, koju drugi, jel, ne vide pa su došli stali. Ali su došli u, u tom prirodnom ljudskom obliku, znači i čak i u odjeći. I znate kada je Džibril Ali sam došao poslaniku, salallahu sveme, da pouči ljude vjeri. Pa kažu, čovjek je došao nepoznat nama, a nije iz Medine, znači sigurno, a ne vidje se na njemu tragovi puta. Tada je vidjelo čovjek kada dođe, oči, znači, kapci sami padaju, čovjek sav, znači, uprašen, raščeputan, jeli, raščupan, nije ko danas, voziš se lijepo avionom, voziš se autom i tako dalje, i ne može da neko slušati koliko se žališ kako se umorio na putu. Tako. Znači, to je bilo, tada je bilo vrijeme, znači, kada su... No, međutim, kažu, mi ga ne znamo koji šta je. I u predaji kod Ibnu Hibana kaže se sa crnom bradom. A pa došao je melek u ljudskom obliku, kod Buhari kod Musa nije spomenuta brada, nego kod Ibn Hibana se kaže u predaj došao je sa crnom bradom. Pa je došao u tom liku koji savršeno odgovara liku muškarca. Pa je ovdje, kaže, vidio sam dva čovjeka u bijeloj odjeći, znači stoje pored poslanika, sa sveme, i nisam i nikad vidio prije toga i posle toga. A ljudi su, iz Medine su bili, to, to je to, Medinelije, jeli su ti koji su izišli, i znaju jedni druge, i nemoguće da ih ne vidi nikada našim što ih je zapazio da stoje šta sa desne i sa lijeve poslanikove sa osam strane i to je bio znači dodatni razlog i motiv da zapamti njihove li, likove ili tako da ih ponovo prepozna no međutim nije to više znači bio slučaj i došao hadis Ebu Zer prvi hadis bliži Buhari i drugi također bliži Buhari u svome sahihu kaže Ebu Zer došao sam kod poslanika sallallahu alaihi wasallame a na njemu bijela odjeća a on spava znači spava znači u sallallahu alejhi ve sellem u bijeloj odjeći pa je pomalo čovjeku znači ako može i ako mu to okolnosti dozvoljavaju da oblači bijelu odjeću protivno nema smetnje znači da obuče bilo šta bilo šta drugo kazali smo nema smetnje znači u drugoj odjeći je li jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem oblačio i drugu odjeću Pa se navodi tako u hadisu kod Buhari od Albera ibn Aziba, kaže, bio je čovjek, bio je poslanik sa osvijem, čovjek srednjeg rasta. Ni visok, ni nizak. Bio je čovjek srednjeg rasta. I poslanik je sa osvijem braćo bio najljepši čovjek kako svojim plemenitim osobinama ahlaka, tako i svojim izgledom. Ha. Ništa nije bilo ljepše od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kod imama Bejheqi o njegovom djelu Šobol Iman ima predaja i u Delajnu Nubuva. Sa dobrim lancem prostaca kaže Ebu Horene, bio je poslanik sa osvajima, kada bi prišao nekom zidu, osvijetlio bi. Škoj ti lampu, kad nosiš i upereš je u zid, sa se, e, tako je poslanik sa kada je prišao, neče u sebi to osvijetlio. Takav je bio, znači, najljepšeg izgleda je bio Resulullah sallallahu alaihi sallam. Takvi su bili poslanici. I zato braći Ulema kaže, Između ostali kaže imam neovi, kada bi neko rekao poslaniku, salo srme, da imao mali prst, jedan da je prst mu bio manji, jedan prst manji od ostali, želeći time da spomene mahanu poslanika, kaže bio bi kafir. Samo kaže da dirneš bilo šta u njegovog tijela. I želeš to, time šta da, spomeneš mahanu. Spomeneš od njegove vrijednosti, kaže takav čovjek više ne bio musliman. To je od hurmeta poslanika, salo srme. Danas vidite, ljudi se ismijavaju javno sa poslanikom, sa osam crtaju karikatu. Znači, kada bi sve tijelo da to protumačimo, u pozitivno to ne može, to je nemoguće. Jer je zatvorio sam vrata, to protumačiš na lijep način. Nego to moraš tumačiti baš onako kako je on htio. Pa je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, znači bio čovjek najljepšeg izgleda. Bio je čovjek srednjeg rasta, ni visok, ni, visok, ni nizak. Kaže, vidio sam ga u crvenoj o crvenom ogrtaču. Nisam nikad vidio ništa ljepše od toga. Pa nije bio samo u čemu? U bijeloj odjeći, jel tako? Nego je ponekad bio i u druge odjeći, druge boje, jel? Po pitanju crvene odjeće, doćemo do toga. Ja znam da je to od vas, kod vas, jel to dozvoljno nositi crvene odjeće muškarci, to je od nas, vama proletlo, prostrujemo kroz glave, jel tako? Doćemo do toga, po tom pitanju imamo sedam mišljenja od islamskih učenjaka, doćemo, govorit ćemo išao o tome, pitanju zasebno bio je u odjeći znači kako kaže El Bara u crvenom jednom lijepom ogrtaču tako bilježi Buhari u svome sahiju i došlo je kod muslima od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala izišao je poslanik sallallahu sallam u odjeći mirtun murahal u odjeći koja je kao izar, znači za donji dio tijela, rida je za gornji dio, a izar je za donji dio tijela, a na njemu su bile slike, slike muškaraca. A to se, a, Allahu alem da je to bilo bez likova, znači jer slika može biti, jel, lik je kada ako odsjećeš glavu jednoj kip, nema više kipa. Kada bi imao ti, na primjer, kipa određenog i glavom odsjećeš, pa tako, više se to ne tretira slika, ako ima i glava se, znači, zamaže, ne tretira se više slikom. Znači, jer, jer glava je ta koja daje oblik. Odnosno, jeli, ona je najbitnija na toj slici. A na njemu kaže taj ogrtač od a, od, od vune crne boje boje. Ovo sad imamo crvenu, imamo sada crnu. Crnu boju. I kazali smo da je to bez likova da bi time pobjegli od znači kontradiktornosti među argumentima. Jer imamo argumente znači koji to zabranjuju. Kaže Katade, pitali smo Enesa o odjeći poslanika sa osvrme koja mu je bila najdrža, pa je rekao El Hibara, najdraža moja odjeća, sallallahu sallam, bila El Hibara. A El Hibara, to je ogrtač jemenski od lana ili od pamuka, koji je ukrašen na određeni način ili je dugama ukrašen. Znači, a duga neće biti šta iste boje, nego se razlikuje. Znači, biva druge boje. Biva druge boje. Pa vidimo, znači, da je bilo nekad boja, da, da je odjeća bila iz različitih boja, vidimo da je bila bijela ili je bila u kompletno drugoj boji. I bileži imam Tirmizi i Ebu Davud, imam Nesai od Potrebo Remse sa dobrim e, ispravnim lancem prosaca da je rekao, vidio sam poslanika, sallallahu sallame, drži hutbu u a on ima na sebi dva zelena ogrtača. U zelenim šta? Ogrtačima. Zelenim ogrtačima i zeleni ogrtač će biti u stanovnika dženneta dženet će biti zeleni ogrtač kaže uzvišen Allah tabarak tal alejhim thijabun hudrun alejhim thijabun sundusin hudrun wa istabrak na njima će biti ovaj ogrtači sund, od svile zelene i od brokota isto znači koji ste svile te dvije znači vrste će biti na njima alejhim thiyabun sundus khudrun wa istabrak na njima, na njima će biti odjela od tanke zelene sile i od brokot najbolja odjeća jeste kamis kamis, što mi kažemo, mi je prevodimo kao košulju. Kamis je odjeća koja je šivena, koja ima rukave i koja ima dugmat, koja ima džepove. Zove se kamis. I ona danas u mnogome liči ove galabije što se nosi, znači, liče toj odjeći, kamisu međutim nije sa, ne sa svakog aspekta. I spomenuta je na nekoliko mjesta u Kur'anu. Ova odjeća. Jer u suri našu, suri Jusuf. I to je bila poslanik, poslala sve najdrža odjeća. Jer je najviše najbolje pokrivala. Znači najmanje postoje mogućnost da se što otkrije s jednog mjesta. Tako? Imate u dva dijela, ako gore ima rida i dole ima izar, postoji uvijek mogućnost da se nešto šta da se otkrije da se vidi. No međutim ovdje znači je mogućnost kud i kamo manja znači da se nešto da se nešto pokaže. No međutim da bi ovaj kamis ili odeća bila ispravna da se nose treba biti iznad članaka i da ne budu rukavi duži od zglobova ne da rukav se prelazi znači preko a uvijek mora da se trudio da neko, znači da bude dot znači da ne prelazi odjeća ovaj ovdje dio je tako došlo u hadijsku tirmizije da je a, odjeća poslanika sa ovo sve bila do znači do zgloba rokavi su bili do zgloba i to je došlo u dobroj predaji Ima hadis da je bila ravna sa prstima, odreći. Ravna sa prstima. Među ta hadis je daiv. Daiv čitten, neispravan hadis nikako. Poslanik sa osvijem nije to nosio, nego nosio, znači odreću samo do, do zgloba. Dalje je da a, rukavi ne budu široki previše. Ne znam, ako ste vidjeli nekada sudance kako nose danas. Oni do ovde pada ovako. Ovako kad drži djelabiju, ovdje ovako je početak, i vam do oliko pada pedal ili više pada ovoliko širok rukav. To je jedan dio uleme ubrojao u odjeću koja je odjeća oholosti. Da toliko budu pretjerano široki rukavi. Znači to nije od sunnita Ibnul Kajim to u zadol Maadu spominje i kaže da je to od odjeće oholosti. Tako da to nije znači dozvoljeno i dozvoljeno to nositi. Znači, to nije bila praksa selefa, pa nije bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve to je pretjerana znači ovaj širina koja više može ličiti na oholost. A doći ćemo, znači, kad budemo govorili o odeći isticanja, onda ćemo doći da vidimo kakav je propis i kako mi gledamo na te galabije odnosno kako gledaju podneblja u kojima se to ne nosi na tu odjeću i kakav je tu propis to se čine katastrofalne greške to se čine katastrofalne greške koje se ne bi trebalo činiti dalje dozvoljeno je čovjeku da obuče pantalone znači nema nikakve smetnje da čovjek nosi pantalone I ne znam da tu postoji raziloženje među islamskim učenjacima starim, starim islamskim učenjacima da postoji bilo kako raziloženje po tome pitanju. Jer je došlo od poslanika sallallahu alaihi wa sallame kako bilože Buharija, imame Nesaj i Brumađe da je rekao ko ne nađe izar to je donji dio jer neka kaže obuče pantalone ako ne nađe papuče neka obuče mestre pa kako dozvoljeno da obučeš mesta, tako dozvoljeno da nosiš i pantalone i u tome nema nikakve smetnje. I kaže poslanik sa osaleme, neće muhrim, onaj koji je u hramima, znači oblačiti a, kamis, jer su pojasne pre tome šta je, i neće oblačiti a imamu, to je pokrivaš na glavi, doći do toga, i neće oblačiti sarau i pantalone. Ove, ove vrste se ne oblače, zašto? Zato što su one šivene. Kažemo šivene, to je to je dvosmisleno. Nego su oblikovane u stilu. Nije problem da čovjek obuče nešto braće što je šiveno i hramno. Ljudi pogrešno shvataju, kažu ako je prošiveno, ako je samo konac dotakao, ne to ne smiješ oblačiti. Pa sve ona je platno iz končića, da tako. To je sve iz konca sastavljeno. Nije to sastavljeno tako je da palo sa neba platno, gotovo. Nego se tako pravi. I platno da je porubljeno, porubljeno okolo, to nije stvar, nego kad se misli šiveno, misli se da je bude kao ova kapa. Jer ova kapa je napravo obligovana za glavu. Da ne bude kao košulja. Ta što imate rukave i gdje ulaze, znači gdje se skopčava, širina, sve. To se misli. A ne misli se znači našta na šiveno, prošiveno. Pa zato danas kad prave, prave ovaj, onim, onim, spaje, onim, onim, nitnama, jel, nitaju. Prave se, sad su napravili i ove, a, i hrame, nitaši, sve. Znači, ovaj, želeći da pobjegnu od šivanja. Ne cilja se time, jer cilja šivanja se misli znači da je to šta, uz tijelo. Da je to uz tijelo. Pa sad napravili su čak i donji veš nitan. Znači imaš sve nitano. Ne, ne smije biti, nema to proširno, nije proširno, nije to cilj, nego cilj da ne smije biti u obliku čega? Dijela tijela, ne smije tako biti. A drugačije znači, ja. I zašto smiješ kišobran staviti za glave na hađu? Zato što nije šta? Nije odjeća stes i nije oblikovan na glavu, znači. Pa ne smeta znači da se nešto ovaj e, da se koristi ono što nije oblikovano obliku je tijelo. Ovdje kaže poslanik sa osam. Nećeš šta, muhrim, onost, košulj, pantalone i molim? Ono što uspjelo, slikavati. Molim? Kapu, ima. Tako došlo u Hadisu. Neće nositi. Što znači da je nošenje pantalona bilo šta poznato kod Što je poslanik, slabi nikada nisu izdali pantalon, ne znaju šta je to, kada je poslanik, slavim, nemojte na, na, u hrama, kada se oblačite pantalon. Pa ono, poslanik, šta je to, mi to nikad ne nosimo, što, što nas upozoravaš na to? Što nas upozoravaš na to? Znači, ovaj, bio je to običaj kod njih, bila je poznata stvar. Samo što pantalone, znači, trebaju imati, trebaju ispuniti uslovu pantalone znači trebaju da ispune uslove. Pantalone trebaju da znači biti široke. Pantalone trebaju biti široke i neprovidne, znači od takvog materijala koji nije providan. Da ne, znači da ne odcrtavaju i da pokrivaju avret. Protim, ako čovjek ima uske pantalone, mora imati bar u našu košulju koja pada preko toga i prekrivate njegove dijelove tijela. Tako da uske pantalone u kojima se klanja džins i slično tome je belaj mjesto ove belaj da se klanja. I ne bi čovjek trebao dovoditi svoj namaz u pitanje. Pantalone možeš imati, one šarvale, šalvare, one, one, one turske, što imaju o, ono, široke i duboke, jel red? Kad učiniš seždu, niko ništa ne primijeti. Ili obično pantalone se sosiješ, ali da su široke metar, a ne da su uz tijelo jedva ovaj jedva da, da, da, to tijelo trpi koliko, koliko se i muškarci dođu i tako se i onda pade na seždu i sve mu se uslika što se može ustaviti. I tako pa da prestvorite redovali. To je neispravno. To je neispravno. Široka odjeća mora biti, znači, a usko nikako. Neki su učenjaci bili, šeh Albani je bio strog prema tome, jako strog. Znači, općenito prema pantalonama, da ne govorimo, znači, kada su pantalone uske. Ljudi, ispravno je da treba pomiriti dvije stvari. Ono što je došlo u sunnetu da je nošeno, ne treba to negirati. Samo mu treba dati njegovu dimenziju. Znači, treba da se ispune uslovi da je široko, znači da nije providno, da nije odjeća isticanja, da nije odjeća koja stri, strikta za nemuslimane. Nakon toga ne smeta, znači da se to nosi. Neki su savremeni učinjaci kazali da je to ponašanje nevjernika time da su pravno. Međutim, ovo nije ispravno. Nije danas pantalone nose samo nevjernici, pa da kažemo to je striktno, striktno njihova odjeća i ko to od muslimana, nije tako. Pogledajte, znači, preko Dunjalka vidjet ćete da milion, milioni muslimana znači oblači tu odjeću i da je to poznato kod muslimana. Samo znači mora ispunjati one osnovne uslove šarijatske znači odjeće. Pohvalno je isto tako nositi imamu, a to je pokrivač na glavi. Da se nešto znači ima na glavi. Kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, kada je poslanik sallallahu sallam ušao na dan oslobođenja Mekke, kako došlo u muslimu sahih u Tirmizije, imao je na glavi crnu imamu. Crnu imamu je imao na glavi. A imama je, znači, pokrivač koji ide na glavu, poput kape koju mi nosimo, ili obliku fesa ili tako nešto i onda se znači omota oko njega znači omota se oko njega kao turban nešto da taj znači kalopi bila je na imama kaže Dali Hadisu Džabir ispustio je njene krajeve niz svoja ramena znači kada stavi se ovako imate znači ono što se omotava jel? i stavi se jedan dio se ostavi duži i drugi se omota i kada se s drugim omota, onda se on provuče ispod i ispuste se ovako dva kraja budu spuštena, znači niz a, jeli, niz ramena naprijed ovako. To je imamo. To je imamo. Kaže Amr ibn Horeis, kao da gledam poslanika sa osebnom imberi, a na njemu crna imama ispustio je njene krajeve iz svoja ramena tako bilježe muslim ibn Maže i drugi. Znači, crna imama ne smeta. I nema u tome nikakve pogrde. Kaže Ibn Omer da je poslanik sa osvrame kada bi obukao imamu da bi spustio njene da bi spustio njene znači ove krajeve iz ramena. Da bi spustio njene krajeve iz ramena. Tako je došlo u hadisu koji ima dobar lanac prenosilaca. Ima u jednom hadisu se navodi kod imama Ebu Nuhajma u dijelu Hilije da je poslanik sa osanem rekao da Allah i njegovi meleki donose salavate na one koji nose imame petkom. Da donose znači salavate. No, međutim, ovaj hadis je neispravan. Neispravan ga je ocijenio Ibn Hajar u svome djelu Talhis. No, međutim, iako nije potvrđena ispravnost tog hadisa, dovoljno je to što je poslanik sa osam nosio. Znači, to je dovoljno. I ova imama, imamo različiti vrsta, znači može ovako biti da se spustite, znači dva kraja iz remena. Može biti ali imame tu al-muhanneke, a to je imama koja dođe ovdje ispod vrata ovako, znači zaveže se ispod vrata i onda se ponovo znači gore omotava, tako znači biva čvrsta neka ulema to govorila, to je, kažu, kada su ljudi ranije jahali na putu i u džihadu i tako dalje, da ne spadne sa glave. Znači, zbog toga se li, stavlja ispod vrata. Imate imamu zatu eduave, a to je da se omota na isti način, samo se jedan njen kraj spusti niz leđa ili obadva. Puste se niz leđa. Nije znači napred neko niz leđa. I imate treći ala imametu esamma nema ništa od toga. Ni tamo ni vam. I tu se ulema razilazi. Jedan dio učenjaka kaže da je to mikro. Nositi. A drugi kaže da je dozvoljeno. I ovom čelu je šehu slavim temije i prije toga šafijski pravnici. Tako da ispravno je to da nema nikakve smetnje, bilo da se spuste ti kraj, da se ne spuste, u tome nema znači nikakve prepreke. Jer nije došla zabrana od poslanika, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. A što se tiče krajeva ovih koji se spustaju, to nema u hadisma kolika je dužina. Jeli, su li duže, duže ili kraće, to nije došlo. No, pa međutim, kaže imam neovi u svome dijelu al mežmua dozvoljeno je, znači, kaže, nositi mamu je ovako spustiti na činjenje krajeve, no međutim, ako je, ako je to spuštanje previše mimo onoga normalnog ili običnog, onda kaže to se tretira kao spuštanje odjeće, pa ako je iz oholosti, onda kaže biva haram, a ako je iz a, ako je iz a, ako nije iz oholosti, onda je mekru. A pa vidjet ćemo, Znači doćemo do toga pitanja po pitanju spustanja odjeće ispod članaka. Kakav je propis? Kaže Ebu Abdesalam, pitao sam Ibnu Omara o imami poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa je rekao da je poslanik sallallahu alaihi wa sallame omotavao svoju mamu oko glave i pustao bi njene krajeve preko ramena. I tako je činio Ibn Omar, kako kaže Nafija. Isti, znači na isti način bi nosio, znači. Tako da je braćo ovaj, to je sunnet. A ono najmanje što čovjek treba nositi jeste, ako, ako nije taj oblik koji je u sunnet, jeste da ima nešto na glavi. Da ima nešto na glavi. Osim ako ukazuje, jeli, ako, ako, ako prilike ne dozvoljavaju da čovjek, ne znam, putuje, prolazi preko granica. Ja sam juče ulazio na večer, sam ulazio u Bosnu. Vidim na hrvatskoj granici četvrtca iz Finske mladići od, od Tebliga, od Tebligu Tava, jel? Dao Teblig. Parkirali su i tamo negdje i Allah zna koliko će ostati. A baš tako došli svi u galabijama i svi su došli u, u turbanima i tako dalje. Pa čovjek nema potrebe, znači, ako sebi pravi probleme, onda ne smeta, znači, protivnom, lijepo je da ima nešto na glavi. Tahavija bilježi da je Nafija htio da iziđe na pijacu. U stvari, htio da stane na namaz, a nije imao ništa na glavi. Pa mu kaže da si izlazio na pijacu, bi li izišao bez pokrivača na glavi? Kaže, ne bi, kako će to uraditi? To je nekada bilo davno sramotno. Kaže, fallahu e haku e jutađemmele lehu. Kaže, Allah je preči da mu se uljepša. Pa je stavio na glavu pokrivač i tako onda klanja. Pa, čovjek je lijepo našto ako staje u namaz i tako dalje, da ima nešto na glavi, to je lijepo i to je pohvalno. No, međutim, ko klanja bez pokrivača na glavi, nije mu namaz pokvaren i nije griješan. A nema niko pravo da ga opominje kakav si ti musliman, nemaš kape na glavi. To ne, to je pretjerano. To je lijepa i pohvala stvar koju čovjek ako uradi ima, inša Allah, nagradu. Jer poslanik sam nikada nije viđen da je otkrivo svoj, svoju glavu, osim kada je bio muhrim. Kada je bio, znači, u ihramima, tada bi otkrivo svoju glavu. Protivno, uvijek nešto imao na glavi. Znači, čovjek ima kapicu, bar u džepu, kada je namaz da stavi na glavu, peri berke. U najmanju ruku, jel? Zabranjeno je muškarcu da nosi odjeću koja je striktno namijenjena ženama. Većina islamskih učenjaka smatra da je muškarcu zabranjeno donosi odjeću koja je znači, skrojena za žene i ženama donosi odjeću koja je skrojena za muškarca. Znači, jer time je imao ponašanje. Pa došli su hadisi koji zabranjuju ponašanje. Zabranjuju ponašanje muškaraca, da ponašaju žene i žene da ponašaju muškarcima opće znači predaje i te predaje odnose kako u, u odjevanju tako ne znam i u načinu <clears throat> hodanja, tako i u načinu govora ha. škarac priča, rasteže riječi ovaj kod je cijelu noć jeo marmaladu to nije o svoj stava muškarca svoj stava muškarca da bude muško i da priča, ne kažemo treba biti tiranin čovjek no međutim da bude muškarac, je tako ako žena je svojstvo da budu šta da rastežu priče da. znači neke stvari koje su braćo pohvalne kod, kod jednog pola nisu kod drugog imam Malik je govorio kaže nećete naći da puno pričaju osim žene i slabići škarci koji slabići onako jel više liče onom drugom polu i žene more stalno pričaju žene može cijelo večer mogu dvije žene pričati ujutro popiti kahvu, spavati sahranu i opet usti nastaviti i nikad dosaditi ja i ti da sjednemo da pričamo 10 minuta, 15 posata, posle toga ćemo spočeti gledati jedno drugo i smijeti se. Ja tako, za, ispucali sve, nema više šta pričati, čemu ćemo pričati. Ko žena to nije šta? Pogrda, one su tako i Allah stvorio, jel? Nije to pogrda kod nje, ali to pogrda kod muškaraca. Misli se na pretjerano pričanje koje nema, koje nema potrebe i od koga nema koriste. <clears throat> pa se došle, znači, <coughs> hadise došli koji zabranjuju kako došlo od iskod Buhari i Tirmizije od Ibn Abbas da je poslanik sallallahu sallam rekao Allahov poslanik je sallallahu alaihi sallam prokleo je muškarce koji liče ženama i ženama koje liče muškarce koje ponašaju muškarce jel? Pa je ova zabrana općenita, ali tako? Odnosi se u svemu. U svemu. Tako. Žena ode u, u tamo onaj klub, bilda, bilda u klubu. A, da kažemo, sve su žene. Niko te ne vidi. Jer pored toga što ti moraš tamo otkriti tvoje, svoje dijelo je tijela koji se ne smije vidjeti. Dođe da kažemo, niko te ne vidi, sama bil da, što nije od tvoje prirode. Da žena ima kod će malo na biciklu da hoda, da, da se malo da se ne umrtvi, ne smeta. No, međutim, da bil da, kod će svoje, to je nije pohvalno. Tako? To nije od prirode žene. Če jednog dana čovjek završi na ovom mjestu. Če ga izbaciti iz kuće. Od pa Ebu Horire se prenosi radi Allah, ali onda je poslanik sa osaleme prokleo čovjeka koji oblači odjeću žene, onda je poslanik sa osaleme prokleo čovjeka koji oblači žensku odjeću i žensko koje oblači mušku odjeću. Ovo bilježi Abu Dawud, imam bilježi imam Ahmed, znači ovaj hadis je jasan dokaz, više ne radi se šta, o nekakvim općim argumentima, pa da kažemo to si ti shvatio iz dokaza da ne smije. A dokaz je opće prirode, pa ne mora znaš da se kategorički odnosi na odjeću, ne, odnosi se na odjeću. U prodaju čemu se od, od, odjeća je glavni taj spoljašnji dio, znači kada pogledaš, da se razlikuje muškarac od žene. Pa šta mislite onda braće ove koje uzmu i, i mijenjaju ovaj? I skoro ovaj, u Americi ovaj, što je ostao trudan. Čudan je. On je bio, znači, žensku osnovu, pa sve promijenio, sve je nešto radio, ali nisu dijelu maternicu. Hvala, onako braćo ti, to su najgore Allahova bića. Allah te stvorio kao žensko. I žensko je bolje od muškarca s jednog aspekta. A muškarac je bolje od žene sa drugog aspekta. I Allah je dao svakome od osobina ono što nije dao suprotnom polu. I na sudnjem danu nećete Allah pitati jesi bio muško ili si bio žensko, nego ćete pitati kakva su tvoje djela bila. Ha da se iz muška promijeniš ženska, iz muškog da u potpunosti možeš promijeniti. To ti ništa kod Allaha neće koristiti sa sudnjem danu. A druga stvar znači što je to nemoguće uraditi. To ljudi ne mogu uraditi. Oni mogu pokušavati, mijenjati i truditi se, no međutim, ne mogu nikada to uraditi. A Allahu srđbu izazovu na sebe. Sitnicu jednu nije dozvan da čovjek menja Allahov stvorenje. Sitnicu. A kamo li onda da čovjek menja kompletno, znači tijelo, ovaj i, i toliko para uloži u operacije koje rade i ubije svoj život i ubije znači svoju ljudskost i tako dalje. Pa je ponašanje u odjeći znači zabranjeno. Mi danas kad imamo da je ponašanje samo odjeći kažemo alhamdulillah kad nije prošlo je, sam, samo tu stvar. Znači ide to puno dalje od spomenutog. Ovdje je poslanik sa osvrame prokleo. A neće poslanik sa osvrame proklesti nekoga osim zbog stvari koja šta? Haram, koja je zabranjena. Neće zbog mekruha Allaho poslanik kazi neka je mekruh, neka je haram, neka je Allaho proklesti nekoga ko čini tako tako ili da kaže proklenjem onoga ko čini tako i tako a to mekru. Ne može, dok je došlo prokletstvo to je to je haram, to je veliki grijeh. To je velike grije. Ne samo znači da je haram obični grije, nego se radi o čemu? O kebiri, o velikom, znači, griju. Imam šafija kaže, nije haram. Imam šafija kaže šta? Pa dobro. Je li vi, braću, bolje razumijete vjeru ili imam šafija? Naravno, dobođite šta? Imam šafija. Kako onda vi možete kazi da je haram, a imam šafija kaže nije haram? I ovo je, braćo, pitanje kroz istoriju, ponavlja se uvijek isto pitanje. Kako to da? Imam neovi kada je govorio o ome pitanju, a imam neovi šafijskoj učenjak, kaže, ispravno je, kaže da je to haram i kaže hadisu jasni po tome pitanje. Nema priče. Jeste, imam šafija, imam šafija, imam umeta, no međutim, samo riječi poslanika sam se prihvatio ili se šta? Odbacio samo se riječ poslanika samo znači prihvataju bez jeli, ikakvog pogovora, a riječi ljudi se ili prihvataju ili odbacuju. Pa ima šafija, znači, i pogledajte, ovo je jedno obično pitanje, možda koga zna veliki broj muslimana, onaj koji je sjedio, nešto učio znanje, zna to pitanje, to je imamo šafiji promogli nije, ili nije došao do njega hadis, ili ovaj su došli hadisi takvi, ali nisu došli ovim lancima ispravnim, nego su došli sa slabim lancima, pa i nije prihvatio, pa je kazao suprotno tome i tako dalje. No, međutim, na nama je da poštojemo našu ulemu, a da uvijek slijedimo ono što je bliže sunnetu poslanika, sallallahu alaihi alaihi wa sallam. I tako je, braću, bila ulema, znači nisu oni ponekad ali može a, nastojati da podupre mišljenje svoga imama. I o tome nema ništa pogledno ako imaju dokaze i argumente. No, međutim, uglavnom je ulema radila tako kada dođe, imamo više na jednoj strani, a jasni hadis ili, ili, ili ovaj ili ajete na drugoj strani, onda su odbacivali, naravno, mišljenje imama, jer je osnova Kur'an i sunnet, a imami nisu nas ništem u drugom, drugome naučili nego da se vraćamo na kitab i na sunnet. I da uzimamo, znači, iz Kur'ana i sunneta kako kaže naš imam Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, uzmite odakle sam ja uzet. <clears throat> Imamo pitanje <coughs> pitanje spuštanje odjeće iz pršlanka. I ovo je pitanje koje je, znači ono je često, često se o njemu govori. Često je predmet rasprave. pa ćemo ga odvoditi za naredni put da ga možemo detaljno pojasniti da ne bude u dijelojima nego znači da možemo zaista detaljno pojasniti ovo pitanje iznet argumente ovaj, i jedne i druge strane da vidimo na kraju šta je jeli, prioritetnije mišljenje jer se o tome često govori ljudi imaju često nedoumice pa se ponekad iznesu nekakvi hadisi u kojima čovjek mogao reći ja činim haram